akotsak desekretia badu. Beko bai, segia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? barkatuko eh? zinema egiten hasten mara Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez daiz bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Gaur, bastidara begira jarriko gara gure kultura talean, bastidan larrazkenean goiburuarekin urriaren batean arte esperimentazio partekatuen eguna ospatuko baitute. Lurraldeko herritarrekin sortutako kreazioak deskubritzeko aukera zabaltzeaz gain, artistekin eta herriko lekuekin elkarretaratzeko momentu bat ere proposatuko dute. Balagun arte elkartetik sorturiko klarentza elkarteak du on, egun honen antolatzen eta egun berezionen inguruko osetasun zonbaitzu beraz bilduko ditugu gaur, klarentza elkarteko maite garraren adierazpenak gurera ekarriko baititugu. Eta lehen lehenik, maite garra lagun arte eta klarentza elkarten egin kitzun eta zenbintzatu da. Entzun dezago. Lagunartek sortzen ditu eta edatzen ditu eh, musika proiektuak, beraz badira ikusgarriak, konzertuak, uh, gehiago musika garaikideari, jazz musikari uh, lotuak diren proiektuak, baina nire baitu uh, eskual ejoak uh, lagunartek. Eta proiektu horiek uh, kanpora buruz edatzen ditugu, beraz kanpoan emaiten ditugu, eskuali jan ere, mehna idut, uh, bada mugimendu hori uh, emendik sortzen dira eta kanpora irakusten ditugu. Klarentzak aldiz, uh, gehiago lan egiten du zinez rujaldean, emengo jendeekin, emengo espazioekin, eta sorkuntzak hemen egiten dira. Ba, gertatzen da kanpoan erakustea, baina entzinez eh, oinahia hemen da. Eta azpimarratu digu ere, Klarentza elkarteak eh, label bat eskura dezakela. E, bai, bizik importantea da. me labela ez dugu hainu lortua, beraz. Label hori da elkarretaratze kultur zentuen labela. E, Stand kulturel du jankont Euh, beraz, euh, euh, label, hori emaiten da normalki uh, leku oso baten gainean, baina leku etxi baten gainean. Adibidez, abadia bat, gaztelu bat, ez dakit lantegi abandonatu bat e, badira, badira, bada ogoi, olako goi bat leku bada frantzian, eta guk pentsatu dugu, ebe bastidan kompania, lagunarte kompania bastidan instalatua zen, zer egin bastidarekin, ea nola, nola egiten algin nuen, bastida hori label hortan saharazteko. Uh, zenta berizitasuna da egia uh, egian badira jendeak bizi uh, ez da espazio etxi, etxi bat, ez da sartu erosi txartel bat egin izulia eta atera, ez ez, jendea hemen bizi da, otuak pasatzen dira, uh, bada, bada, bada beraz nola egin eh, hori uh, saharazteko labelan, beraz eh, sartu uh, gira eh, ahemanetan labelako jendeekin, Eta hastapenetik uh, eh, daukute, be proiektu biziki hori eh, uh, originala zela, behar zela segitu, eta dos izan dira uh, eh, gure kilan egiteko. Beraz, aurkeztu dugu gure proiektua um, joan den abenduan uh, komisio, Pariseko Komisio Nazionalaren aintzinen, eta mm, horiak um, ejan daukute, bai ez zutela haintzin labela. Beraz, eh, badugu orain eh, lana egiteko, uh, egituraren aldetik, ekonomiaren aldetik, nola muntatu proiektu hori. Uh, Baina bide, bide biziki honean da. Um, bai, bertsi da aipatzen delarik, segidan heldu da, karta postal irudi hori, uh, etxe politak, suritak gorriak, artisauak, baina eh, horren uh, da. Uh, eta mm, ari, gira, behar ba, egestasuna dela justu hori uh, erakustea, eta eta eta nola joan zinez, uh, ala, karta postalen gibilen zer gertatzen da. Beraz, eh, guk pentsatzen dugu uh, artea emanez uh, egiaren uh, zentruan, artea, jana indut artea, denetan da, ez da uh, bat edo gauza biziki, uh, ez ez artea da eguneroko gauzetan ikusten dugu guk. Um, beraz, guk erabaki dugu uh, bastida beste ikuspunu batetik, uh, dinarazten ditugu artistak, gomitatzen ditugu uh, egonaldian egitera um, egira, eta uh, plantan ezartzen ditugu uh, uh, Elkartzeak, adibidez, uh, eh, kurutzatzen dituzte, haste batez egoiten dira, kurutzatzen dituzte jendeak. Uh, Artzen dituzte kafeak, aniz mintzu dira jendeekin. Eta, eta ikusten dugu zer, zer pasatzen den. batzutan zerbait gertatzen da, batzutan ez, hartzen du denbora, biziki fite pasatzen da, hori uh, biziki biziki libera usten dugu. Eh, adibidez hor eh, din zen eh, performer bat, Massimo Furlan, 2000 eta amalauean uh, din egira. Eta pieza bat sortu du eta pieza sortu da uh, uh, duan beraz 2000 amazazpian. Beraz proiektu horrek eman ditu hiru urte sortzeko eta zenta behar zituen irurte guk ez deus pusatu usti ditugu gauzak eh, egiten eta orain eh, pieza hori uh, ari da Frantzia osoan, Europan, beraz uh, ari ba, balio duela zinez. Eta hona dela, uh, ebeala, bastidako uh, egiazko irudia erakusteko jender, eta, eta zinez uh, egitarrek uh, parte hartzeko bastidaren bizian. Ba, Klarentza elkartetik maite garra entzun duzue, eta astapainan errandukun bezala. Larrazkenean goiburuarekin urriaren baterako ere itzordu ematen digute, musika, dantza, ikusgarri edo eta erakusketa ere izango mm, direlarik egun horretan. Hori bai, maite garraak errandigunaz. Uh, bai, itzordu nahi ditugu eh, urtean zehar bi itzordu uh, eh, proposatu. beraz bat uh, Larrazkenean, uh, den urriaren lehenean, lajazkenean deitzen da. Uh, eh, iru izkuntzetan uh, eh, deitu dugu, zenta mm, bastidan iru izkuntza mintzo dira. Uh, euskara, frantsesa eta gaskoina, belaz lajazkenean, loton, labor. Um, beraz, uh, egun hori zanen da arte esperimentazio partekatuen eguna. Ba dira, hainbat itzordu uh, egun osoan, eta guk zinez nahi duguna da... Ez dugu nahi uh, justu ikusli publiko bat. Nahi dugu jendeak parte ardezan uh, uh, Egun, egun osoa izan enda hartzen dugu ikusgahi handi bezala. Eta pertsona bako txak behar du zinez senditu uh, zer den uh, kreazioaren emozioa. Beraz, eh, eta bereziki, uh, be, hasten dugu eguna animaleko desafio batekin. Uh, dinen da, uh, uste dut direla horriak aldekoak, uh, la tuf txahanga dinen da, eta ez da um, oiko txah, bat. Uh, eldu dira behogaita mar uh, kobrazko uh, musika tresnekin, eta horiek uh, bi hor duz uh, eramanen dute uh, bat, tailek egepika bat, eta bi hor ikasiko da nola uh, tresna horiek uh, ebe, zer, soinu duten, nola ufatu bahnean, keinu uh, batzu eh, ikasiko dituzte eta mm, bi ordu eta hilejo jen ondotik, uh, eh, aterako dira kajiketara eta desfilatuko dute, kajikaz, kajikaz, kajikaz, kajika. Eta bo, ez eh, ez dute melodiarik ikasiko, izan enda zinez eh, soinu uh, azkar bat, soinu basa bat, eta ikusiko zemanen duen, hor diren jendeak nola hartuko duten, baina inustez da diostatzeko parada ez zinobea ezen da um, usua itzen da, menainuke nuke musika jo, meztakit ez, ez dut talenturik, ebe hor denerridekia da, uh, zinez eta eta zuzendua da eh, eh, musika jotzen ez dakitener. gero beraz, uh, amajak terditan izanen da, uh, amajak eta txaldeko iruak terditan, izanen da um, familien zat, eta idekia da auk e, tipi ere. Um, izanen da e, izanen dira soinu miaketak, hola deitzen ditugu. Uh, Orreli Maisonneuve eta Philippe Foch, beraz Orreli kantaria da eta Philippe Foch euh, perkurso jolea. Atenor uh, at, nantesetik aldu dira, atenor egituratik. Euh, eta horiak euh, joanen dira, ez dakigo ino nora, uh, erriko bileku hartuko dituzte, eta beste manera batez, uh, ala soinuekin, haotxarekin, musika, musikaz beteko dituzte uh, bi, bitoki horiak. Ez ez dakigo, ino, zer, eh, zer izanen den, mainan biziki-biziki eh, polita izanen da, ustez. Eta besterik? Bai, beraz, bestelan badugu, eh, bada, e, munduko trinket e, eh, zahena, oraino aktivitatean den e, trinket zahena. mila bosteuna emabikoa da, eta ala, lehen, gure lehen gertakaren zat, ezin inuen deus, deus egin hemen. Beraz, gomitatu dugu Antoine Le Menestrel, berak egiten du dantza vertikala, e, kordekin, lotzen da, e, gauza ahigarriak egiten ditu. Eta berak lan egin du uh, ehm, sortzi jendeekin, beraz eh, badira dantzariak, pilotariak, uh, uh, uh, egiten dutenak. Eta uh, zinez, ehm, bere, bere sedea zen uh, eh, lekuau leku hau zeharkatzea beste manera batez. Guk uh, leku hori ezagutzen dugu uh, be, pilotariak ari direarek, ala ari gira pilotan, beti uh, eh, mujuaren kontra. Eta hor, zinez, uh, dena alderantziz hartzea erabaki du. Beraz, ala, izanen dira jendeak uh, gainean, lujean, uh, zinez, denetara barko da egin, arteketan, ez dakigun undik aterako diren, ze pasatuko den, ez, uh, sorpresa den dira. Eta horien laguntzeko, gomitatu dugu uh, Opus 303, hiru egun uh, uh ogeita amairu uh, Opus. Beraz, talde hori da um, talde klasiko bat, musika azkajada, dira lau gizon, lau tuba diole, eta, eta en ustez, uh, arteko um, elkartzea edera izanen da ere. Bai, atxaldean eh, badugu gure itzordu uh, eh, nagusia, bostak terditan. Elizan, uh, izanen da konzertu edo momentu oso bat. beraz, bi partetan uh, zatituko dena. Uh, lehen partea daitzen da itoiz protokoloa. Eta bigarren partea bakarko, bakarkakoen pianoak. Beraz, lehen partean uh, dinen da Juan Carlos Perez. Uh, itoizen kantari famatua, Eta ez da lehen aldia dinen dela bastidara, eta badu mm, jadanik uh, eh, uh, eh, iru aldiz dina izanen da bastidara. Uh, eh, iru larru batez, uh, jakeramanen eramanen ditu uh, emengo sei musikari gazteekin. Eta horiekin uh, behiz uh, jokoan ezagiko du itoizen zinez astapen-astapenean, ala mutrikun ari zirelarik uh, itoiz uh, sortzen, zer, eh, zer pasatu, hor zer pasatu den berriz jokoan ezartzen du. Eta Juan Carlos entxatuko da horiekin partekatzen, eta transmititzen eh, nola, nola itox sortu duen, eh, ala, nola hogei urte, nola, nola, nola itos sortu zuen, eta zer, zer berak sendi zuen momentu hortan. Eta tailer hauetan beraz Juan Carlos Perezekin gazte hauek e, ba, pieza bat sortuko dute, erakutsiko dutena urriaren batean, larrazkenean egunean, ez Ba maite garra entzun dugu, Klarentza elkarteko laguna, eta bururatzeko berak azpimarratu nahi izan du. Beraz bai, gure desmartxak eh, badu alde berezi bat, eh, eta hemen jendeak eh, proiektuetan parte hartu duen jendeak konbentzitua da. Hori, hori martxan da, ez dugu, eh, hala, behin parte hartuta, ebe bai, gurekin da, segitzen gaitu, eh, eta hori irabazi dugu. Orain bax dugu joan ehm, beste jenden txeka. Ez dutena oino parte hartu, galerekin direnak, eta horren ustez badugu eh, aukera jaiteko ebe bai uh, zaila da esplikatzea gure proiektua, beraz zatozte, parteak parte parte ezazue, eta gero aipatzen dugu nahi duzue zer sendi duzuen, uh, zer dio zuen proiektu hortaz, eh, eta enustez biziki argi izanen dute parte hartuta zer den gure, gure sedea eta zer den proiektua. Ba interesa izan ezkero, lekuen atxigitzeko edo mm, informazio gehiagorako ere, elbide elektroniko hau zabalduko dizuegu larrazkenean abildua kladentza.org eta bestela ere onako telefono zenbakira ere dei dezakezu eh? 0 bost, bost behatzi, zazpi 0 bat lau behatzi telefono zenbakira. eta botoi gorri hori zaka dezakezu Amaierarik ez daukan horrek Biratzen aziko da, biratzen zu, biratzen ni Bukaerarik gabe Ez Inokeza ju Laberintuen jokun Maitauko Ni beste Non dago hau dena duena Atera emendik eta eman nazu atzean zer dagoen ikustea nahi dut Ezer bal dagoen ikustea nahi dut This best thing. Puntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nera aletik besterik ez. Bihar arte esaten dizuet eta bien bitartean ongizan, aio.